يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što se učinili pokajete. A koliko puta mi dajemo sve pravo da mi rješavamo neke probleme, da dajemo odgovore, da dajemo fetve na svoju ruku, a vallahi ćemo to nositi na sudnjem danu zbog nekih naših dunjaloških razloga, da li zbog svog džemata, zbog zaštite svoje ličnosti, zbog svoje privatnosti, ja ću udariti na šerijat da bi odbranio sebe ili da bi odbranio određenu skupinu kojoj ja pripadam. To sebi ne smijemo dozvoliti. Zatim, ono što je najgore i najpogubnije jeste izlaganje Allahove sečbe. Sačuvu nas Allah onaj ko posjeduje takvu osobinu pravi veliki grijeh i radi toga unosi fitnu među muslimane, a onaj ko unosi fitnu među muslimane, stiže ga Allahova srđba. A koga stigne Allahova srđba, kaže uzvišeni u suri Taha, وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَا Onaj koga moja srđba stigne, taj je propao. أفصح الشاكي إذا أرسالها دمعة الحزن ولو لم ينطقي أفصح الشاكي إذا أرسالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين دعانا إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Draga braćo i sjene sestre, ja sam za večeras uzeo jednu temu koja je danas za nas vrlo bitna. Vrlo bitna zbog hala i zbog stanja u kome se nalazimo i zbog svega onoga što nam se dešava u našim džematima, u našim organizacijama, kod ljudi pojedinaca koji rade za Allahu vjeru i tako dalje. Dakle, da bismo izvukli pouke iz svega ovoga, želim govoriti dakle o važnosti provjeravanja vijesti ili bolje reći napomenuti jednu lošu osobinu ili bolest koja se zove brzopletost. Brzopletost ili donošenje suda bez provjeravanja dokaza i bez jasnog ubjeđenja i bez iznošenja činjenica. Allah Đelešanohu nas opominje u Kur'anu na ovu lošu osobinu i na ovu bolest i šaret za ovakvu osobinu nalazimo u Kur'anu u suri Nur kada Allah Đelešanohu govori i objavljuje ajete o čistoti, odnosno čistoći naše majke Aisha radijallahu ta'ala anha, kada su munafici proširili fitnu, odnosno iznijeli potvoru na nju, pa su mnogi muslimani nasjeli na ta govorkanja i Allah Đelešanuhu kaže id telakavnahu bi elsinetikum wa takuluna bi afuahikum ma lejse lakum bihi ilm. Kada ste to jezicima svojim prepričavati stali i kada ste na sva usta govorili o onome o čemu ništa niste znali. Ovaj kuranski ajet je jasan dokaz koliko čovjek može upasti u te šeitanske spletke i koliko može nasjesti na određene stvari koje proturaju munafici i oni koji ne žele dobro islamu. Što se tiče samog islamskog stava, jasno je samo po sebi, dakle, da se informacija prvo prima čime. Vidjet ćemo kasnije mudrost ovoga što Allah govori prvo kada ste to počeli svojim jezicima govoriti prihvatili ste to prvo jezicima. Po pravilu, informacija se prvo prima ušima. Čuo si nešto svojim ušima, e onda tu informaciju vjernik koji se boji Allaha Đelešanuhu i vjernica stavljaju pred sud razuma. Pa onda nakon toga izgovaraju je jezicima ili je prešućuju ako je bolje da je prešuti ako je bolje da je prešuti. Dakle, to je prirodni slijed kako se informacija prenosi, kako se prihvata i prenosi dalje. I kada nas Kur'an obavještava, braćo i sestre, da je vijest dočekana i primljena jezicima, to je dokaz brzopletosti i nepromišljenosti u prenošenju informacija. Kao što kaže Sejd Kutb Rahmetullahi Aleyhi, kao da je potvora koji je iznio Abdullah ibn Selul, vođa munafika, lanetullahi aleyhi, zatvorila i uši i zapečatila srca i pokrila pameti kod pojedinih muslimana, ali kao da nisu čuli ušima i kao da ne znaju redosljed kako treba prenijeti informaciju i kako je treba provjeravati. I odma jezicima počeli da govore ono o čemu ništa nisu znali i jezik je donio svoju presudu koja je bila katastrofalna. Dakle, to je ono što se danas kod nas često puta dešava i zbog čega nastaje fitna, i zbog čega srca obolijevaju, i zbog čega se prekidaju bratske veze, bratske veze među nama, zato sam ja osjetio potrebu da na osnovu Kur'ana i sunneta i prakse Selefa govorim o ovoj temi kako bi svi zajedno izvukli pouke, a nema od nas toga koji se može pohvaliti da kaže ja sam čisto toga mene šeitan napada s te strane. Ja nikada nisam upao u, u takvu zamku da sam prenio neku informaciju ili prihvatio ili osudio nekoga bez iznošenja jasnih dokaza. Prije svega ja bih želio, braće i sestre, da iznesem uzroke ove, ove bolesti. Prva stvar jeste odgoj, odnosno prvi odgoj, početni odgoj koji roditelji daju djeci. Mnoga djeca A i mi kao djeca, odgajani u džahilijetu i džahilijetskom društvu, naučili smo od roditelja ovu osobinu. I mnoga djeca to nauče, dakle, odmah od početka. Kod roditelja, kod majke i kod oca, djete sluša. Dakle, to je jedna čista ploča, dječja duša koja upija posebno od roditelja sve što oni govore, njihove manire, njihove riječi, njihovo ponašanje, njihov ahlak, i kako se oni ponašaju tako i oni uzimaju jer su oni, oni su im prvi autoriteti i glavni autoriteti. i kako se oni ponašaju tako će i djeca to od, od njih prihvatiti i tako će oni ponašati i najčešće kod majke ili kod babe nema kad dobije neku informaciju i kad nešto sazna nema provjerit to vidjet to nego e jes tako je znam ja njega ili znam ja nju, ona je inače takva bila uvijek i tako dalje i tako dalje. I odma osuda bez ikakvih dokaza. Zato je vrlo važno za nas, braćo i sestre, da mi kao roditelji posjedujemo islamski ahlak i islamski edeb kako bi naša djeca od nas uzela i primila pozitivne osobine kojima nas uči islam i tako ćemo i uskratiti mnogih dersova, mnogih vazova, neće i morati slušati od drugih nego mi treba da ih naučimo i da ih odgojimo onako kako Allah Đelešanu od nas traži i kako će on biti zadovoljan. Zatim, drugi uzrok ovoj bolesti jeste društvo koje ne posjeduje islamski ahlak. Mi znamo kako je u džahilijetskom društvu. Čovjek tu po svaku cijenu želi da se istakne, da bude popularan. Tu se pričaju vicevi, iznose se laži, potvore. Hoće čovjek da bude samo u folu, da se nametne, da drugog ismije i tako dalje. Kad čovjek prihvati vjeru, kad sazna istinu, kad spozna gospodara svjetova, ostanu te natruhe džahilijeta. Osnovite natruhe džahlijete i to se kasnije prenosi, teško se oslobađa te osobine. Posebno ako na nju ne obraća pažnja, ako je smatra malom. Zato na ovo posebno treba obratiti pažnju. Ako postoji takva osobina koju smo u džahilijetu imali i nosili, a svi mi imamo određenje džahilijetskih osobina, moramo pokušati svim sredstvima uz Allahu pomoć da se oslobodimo toga. Zatim treći uzrok za ovu bolest i za ovu lošu osobinu jeste obmanjenost nečijim riječima, odnosno nečijom slatkoriječivošću, odnosno sposobnošću da te obmane svojim govorom. Nekada ljudske uši čuju slatke riječi i ne provjeravaju ništa. Dovoljno je da čujem od određene osobe koja je meni simpatična, koja mi se sviđa, da čujem određene riječi i ja bez provjeravanja vjerujem toj osobi. Unaprijed, dakle, ne provjeravam vijesti. Pogledajte kako nas uči poslanik sa selem, kako odgaja muslimane i kaže u jednom hadisu innakum tahtasimuna ilayya. Vi ćete doći kao parničari predame. Parniči muslimani ili musliman oko neke stvari. وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْدِ I možda je neko od vas sposobniji u govoru, odnosno u iznošenju dokaza ili izmišljanju dokaza od ovog drugog. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ يَحِيهِ شَيْئًا bi qawlihi fa innaha aqta'u lahu qit'atan min an-nar fala ya'khudha i ako ja presudim u nečiju korist nepravedno zato što je uspio svojim jezikom svojim govorom da izmisli dokaze protiv ovoga koji govori istina čije je strani istina neka zna da sam mu dao dio džehennemske vatre i neka ga ne uzima neka ga ne uzima. Nemoj likovat zbog toga što si pobjedio u sporu, a znaš da nisi u pravu. Znaš da nisi u pravu. I ako sudija ili kadija ili učenjak ili alim pred kojeg si došao da se sporiš s nekim, presudi u tvoju korist, a znaš da je nepravedno, znaj da ti je dao dio džehennemske vatre. Bez obzira što se ti zadovoljio, što je se tvoja duša zadovoljila na samom početku. Ovaj hadis bilježi Buharija, Muslim Nesai, Abu Dawud, Mađe i ostali. Zatim, sljedeći uzrok koje bolesti braća i sestre jeste nepoznavanje sredstava i metoda koji vode ka postizanju osobine koja se zove sigurnost i ubijeđenost u određene dokaze i činjenice. Te metode su i ta sredstva prije svega vraćanje odredbe Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i učenim ljudima i učenim ljudima posebno kad se radi o šerijatu kad se radi o nekom događaju koji se tiče šerijatskog suda, ne samo o vijesti, nego o događaju. Nećemo sad spominjati samo 11. septembar, nego bilo šta da se desi. Kod nas u džematu, u nekoj organizaciji, kod određene osobe koja radi za islam, koja je multezim i tako dalje, u njenoj porodici. Dakle, bilo šta da se desi, mora se ta stvar vratiti kome? Kur'anu i sunnetu poslanika sallam i učenim ljudima. Zato kaže Allah dželle šanuhu: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاءُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ U suri An-Nisa 83. ajet kaže uzvišeni kada saznaju nešto važno, a tiče se bezbjednosti ili opasnosti, oni to odmah razglase a da se oni s tim obrate poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što žele da saznaju. Ovo važi, braćo i sestre, i za rat i za mir. Duše su ljudske radoznale. Čovjeka Čovjek sazna neku informaciju, hoće da se pokaže da je on taj koji proučava, koji radi, koji je informisan dobro, da je on prvi prenese makar je pogrešno prenio, makar je pogrešno protumačio, makar je pogrešno protumačio, ali hoće da on bude, da on bude glavni, da bude u centru pažnje. I zbog ovoga moramo biti vrlo, vrlo oprezni. Zatim druga stvar, pitanje i rasprava sa učenim koji će objasniti taj slučaj. Ne smijemo dozvoliti sebi, bez obzira šta se desilo i kakav povod imali za diskusiju, a da taj stav ne iznesemo pred ljude koji su iskusni u tome, koji imaju šarijetsko znanje i koji će znat dobro rasuditi. Najbolji primjer za ovo braćo i sestre nalazimo kod koga? Kod poslanika sallallahu alaihi ve sellem u slučaju ashaba koji se zvao kako? Hatib ibn Belta. Čovjek, dakle, učesnik bedra. Ashab radijallahu koji je kada je saznao, kada je poslanik sa sebe obavijestio ashabe da se treba priprema za osvajanje Mekije, šta je uradio? imao je svoju rodbinu u Meki koja je bila nezaštićena, pa je poslao, poslao je poruku po jednoj ženi da obavijesti njegovu familiju, i njegovu rodbinu, da će poslanje sa selem ući u Meku i da se oni neće moći suprostaviti da bi kasnije njegova porodica našla neki izlaz i neko rješenje da bi se priključili muslimanima. Pa kada je poslanje sa poslao ashabe i našli to pismo kod te žene i vratili se s njim, i došao je Hatib ibn Beltak pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem okupili se ashabi da se presudi njemu pa je rekao poslanik sallallahu alejhi pričaj reci pa kaže ja rasulullah wallahi nisam ovo učinio zato što sam postao otpadnik zato što sam postao kafir zato što ne volim islam i što želim da se vratim u kufr odnosno u širk da se pridružim mušicima i što prema njima simpatije osjećam. Ne vallahi. Nego sam to uradio radi toga i toga. Zbog svoje familije koja je ostala dolje. I mislio sam da u tome nema ništa loše. Poslanik sa alejhi kaže tada kad je čuo šta je ovaj rekao, rekao je šta? Istinu vam je rekao. Istinu vam je rekao. A Omer radijallahu i pored toga i pored toga kaže ja Rasulallah, dozvoli mi da ovom munafiku osjećam glavu. Tako je dakle ljudsko rasuđivanje obično ljudsko rasuđivanje. Ne ide dalje. On vidi da je ovaj učinio grije i daj da odmah presjećemo. Da odmah presjećemo, da odmah presudimo. A poslanik sada sele na to odgovara šta? Kaže Omere, ovo je učesnik bedra. A šta ti znaš, Omere? Možda je Allah pogledao učesnike bedra i rekao, radite šta god hoćete, ja sam vam oprostio. Dakle, tako rasuđuje poslanik sada sele na osnovu Kur'ana, na osnovu objave koja vam dolaze od Allaha Đalešanuhu i to je za nas osto sunnet i ostaće do sudnjega dana. Ovaj primjer poslanika sallallahu sa sallam. Dakle, stvar se vraća فَسَأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِنْ kuntum la تَعْلَمُونَ Pitajte učenje ako vi ne znate. I to je pravilo. To je pravilo. Kao što je slučaj sa, sa čovjekom koji se ođunupio u toku borbe, u toku jedne akcije, pa je pitao ashave šta da uradim? Hoću se okupat, da bi mogao klanjati se abdestim ili će uzimati tajamu. Kao ne moraš se okupat. U stvari ranjen je bio u glavu, pa se okupao i umro je. Šta je rekao poslanik se sele? Kada je čuo za to, rekao, ubili su ga, Allah je ubio. Što nisu pitali kad nisu znali. A koliko puta mi dajemo sebi pravo da mi rješavamo neke probleme, da dajemo odgovore, da dajemo fetve na svoju ruku. A vallahi ćemo to nositi na sudnjem danu. Zbog nekih naših dunjaloških razloga. Da li zbog svog džemata, zbog zaštite svoje ličnosti, zbog svoje privatnosti, ja ću udariti na šerijat da bi odbranio sebe. Ili da bi odbranio određenu skupinu kojoj ja pripadam. To sebi ne smijemo dozvoliti. Zatim, ono što je nedostaje kod ovakvih osobina ili kod prenošenja vijesti jeste iskustvo i saznanje kroz život, odnosno kroz druženje sa određenom osobom ili određenim skupinama ljudi. Omer radijalata na čuo čovjeka kako hvali drugog u mesčidu. I priča o njemu glasno, sve najljepše. Pa ga pita Omer, jesi li ti sa njim ikad putovao? Kaj nisam nikad. Dobro, kaj jesi li mu ikad išta povjerio? Jesi li mu dao neki emanet? Pa ga on ispunio, pa da znaš da je takav. Kaj nisam nikad. Jeli između tebe i njega bio ikakav ugovor koji se tiče tvoga prava, odnosno istine, pa je on ispunio sve to? Kaj nije. Kaj onda šuti o njemu onda šuti o njemu. Wallahi, ja smatram da ti o njemu ne znaš ništa više i nisi ga vidio nikad osim u mesjidu kako čini ruku i seđdu. I na osnovu toga donosiš sud. Na osnovu toga donosiš sud. Dakle, ne smiješ na osnovu toga donosti, donosti sud. Zatim, ono što je vrlo važno jeste saslušavanje obo dvije strane. Kada je Resul sallallahu alaihi ve sellem poslao Aliju u Jemen, rekao mu je Allah će uputiti tvoje srce i jezik učiniti postojanim kada ti dođu parničari, ne presuđuj dok ne saslušaš drugog kao što si saslušao prvog. To je najbolje, to je najbolje za presudu. Ovaj hadis bilježi Abu Dawud i Ahmed Albani kaže da je Hasan. Dakle, uvijek se moraju preslušati i saslušati obodvije strane. Bez obzira o kome se radilo. Makar se radilo o nama najpovjerljivijoj osobi za koju mi smatramo. Čak nek imamo iskustva sa njom. U druženju, u radu, u životu i tako dalje. I znamo da nikad nije iznevjerila parniči se s drugom osobom, ima da se saslušaju ovo dve strane. A ne osuđivati onu drugu samo radi toga što vjerujem ovoj osobi i što znam da je ona povjerljiva. Zatim, sljedeći od uzroka braću i sestre, ove bolesti jeste Hamas, odnosno osjećanja koja kod čovjeka često puta idu pameti ispred hladnokrvnog rasuđivanja. Dakle, to su te emocije koje budu često puta uzrok fitne, ako nisu u skladu sa šerijatom i to vodi u velike i opasne greške. Sjećate se slučaja u same Ibn Zejda, kada je u jednoj od bitaka došao čovjeku, bio ga već porazio i treba da ga ubije, on izgovara šehadet. Ovaj hadis, odnosno ovu predu, također bilježi Buharija i Muslim. Rekao je, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ili, ašhadu an la ilaha wa ašhadu anna Muhammadur Rasulullah. On ga i pored toga ubio. On ga i pored toga ubio. I došao je poslanik sa selem i rekao šta je uradio. A poslanik sa selem kad je to ispričao rekao je zar si ubio čovjeka nakon što je izgovorio šehade. Pa kaže ja Rasulullah to je u strahu rekao. To je u strahu od smrti. A on samo ponavlja zar si ubio čovjeka nakon što je izgovorio šehade. I kaže u samim Zaid tako mi Allaha poželio sam da nisam primio islam do tada. Toliko mu je bilo teško zbog toga poželio sam da sam islam primio tek tada, tek taj dan. Krupnu stvar usred, usred tog, tog Hamasa. Sljedeći uzrok jeste vezano za neke dunjalučke koristi. Često puta, braćo i sestre, i ovu stvar također se bi moramo priznati. Ljubav prema nečem od dunjaluka bude uzrok naše zaslijepljenosti time i onda ne damo pravo razumu i u takvom stanju donesemo temo nepravilan sud kako kaže uzvišeni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا O vjernici, kada se na Allahovom putu budete borili, sve dobro provjerite i ne recite onima koje sretnete na putu i koji vam nazovu u selam, koji vas pozdravi lijepo, vi niste muslimani ili vi niste mu'mini, tebi tagune arad al hayati dunija. Želeći time, ovo dunjalučku korist, fa inda Allahi maganimu kathira, kod Allaha je zaista veliko obilje. Allah će dakle nagraditi. Ako hoćeš nešto od dunjaluka i zbog tog dunjaluka hoćeš slagat, hoćeš prevarit, hoćeš potvorit, onda znaj da si počinio veliku grešku i zaboravi na gospodara svjetova i na obilje i na bogatstvo koje, koje Allah posjeduje. Dakle, to su bili neki uzroci ove bolesti. Sada bih spomenuo znakove, braćo i sestre, koje ćemo mi sigurno prepoznati lahko kod nas. U našem društvu, odnosno u našim džematima. Znakovi nedostatka postojanosti i provjeravanja i sigurnosti u provjeravanju vijesti. Prva stvar i prvi znak, braćo i sestre, jeste neprijateljstvo između pojedinaca i organizacija koje radi za islam. Je li ovo istina ili nije? Zaista se to dešava. Zaista se dešava, dakle, ne neprijateljstvo prema nekom drugom. Šeitan ubaci zbog ovih stvari, zbog neprovjeravanja vijesti, zbog presude koja nije zasnovana činjenicima na dokazima, neprijateljstvo kod pojedinaca, između mene i tebe, ti si nešto prenio o meni. Znam da to nije istina. Neko mi je drugi rekao ili sam te ja slušao. Gotovo, već se kod mene stvara mržnja prema tebi. To je istina. I to je tako. Čovjek je takav. Sva po svojoj prirodi. A posebno kad znam da me klevetaš, da si prenio i da govoriš o meni ono što nije istina. Zbog čega ne prijateljstvo? Zbog pokušaja izvještačivanja situacije i prenošenja onako kako nije. علا بها مدة الشوق وسكن القلق وأنا أدري فلا بد لنا من فراق ولهيب محرق أفصح الشاكي إذا أرسالها دمعة الحزن ولو لم ينطقي أفصح الشاكي إذا أرسالها دمعة الحزن ولو لم ينطقي أنا لا أبكي على زيف الهوى إنما أبكي على الصحب التقي التقي أيها العادل ما أحسن أحسنت لي أحسنت لتلم دمع فؤاد